Lehuntze aldeko berriak, goizuntan, eh, Jean Bernard, etxe abarren ezurekin, egunon? Egunon batik, eta egunon entzule guzieri. gure lehen aipagaia eskola publikoaren eh, besta izanen dela, ustiralean? Ara, biarratxian, ostiralean, ekainaren zazpian, eskola publikoaren besta gertatuko da pilota plazan, arratxaldeko, sei horrenetik, parada ukanen dugu aurraren ikusgaia, ikustea, jatenal eta edaten alko da leku berian, aterbia segurtatua izanen da, kiroldi gigeran, huria e, izan barik. Mm Beste gaualdi bat aipatzen daukuzu, augur mantentzat, muskoilu eta lursagar e, fritak? Ara, ekainaren amostiana, eriako itziana, gazteren elkarteak antolatuko du uh, apairu bat, arratsaldeko zazpi horrenetik, muskoilu lursagar fritak jaten alko dira, kiroldi gigeran, Txetasun gehiago ukaiteko eta izenak ere maiteko, zenbaki bat, Mikael, utx sei, bat bi, iru zazpi, zazpi zazpi, iru iru. Beste itzok du bat, eh, aldiuntan, eh, lehuntzeko musika eskolaren besta? Ara, ekainaren amaseian, igandean, arratsaldeko lauborenetik, kiroldegi edan, lehuntzeko musika eskolaren ikasleak, presentatuko daukute beren urteren lana, hainitz soinu gailu, entzuten alko dira, kiroldegi geran. Mm eh, egoiten gira, eta margo erakusketa bat? Bai, eh, penso, eta bon humor elkarteak, proposatuko daukute, beren marko durak eta akuarrel delakoak ikustea, Ekainaren oita eta oita, oita batian eta oita bian, margatu, ostiralian eta iriakoitzian, itzian, hori eskontza gelan. Mhm. Eta segitzen dugu, uh, eh, juzi edaitzen den uh, eh, belak eh, zikinen uh, egotik ateratzearekin. Ara, ekainaren oita bian, iriakoitzian, itzian, erriko etxeak antolatuko du juzi egotik ateratze bat, Leontzeko haintziran hainitz eh, urgeldi batzutan bezala, lehontzen ere arazo balira belar bazter guzitan edatzen duen batekin. Ala nola, Jussi Basalandare ezaguna edatzen ari da. Unen gelditzeko, errikoetxeak nahi du esku zerotik aterazi. Artakot, txekatzen ditu nahikorak. Lan hori hasi da duela sei urte, eta nahikorak eskaz dira beti. Horte hmm. guziz, behar da berritu lan hori, jesiren gelditzeko, nahikoak eskertzeko, erriko etxeak, apailo bat antolatuko du, eguerditan. Orduan parte hartzeko, jesi erotik ateratzea honetan, dien beharko da lehontzeko haintzirat, goizeko sortzionak eta erditan. Hori, ikainaren oitabian. Ederki, gehiago izan eta fiteago einen da, hola. Hori da. Hale, eta bukatzen dugu beste itzordu bitxi batekin, berezi batekin, lasterketa bir. Hala, eh, egun berian, eh, beti ekainaren oitabian, ratxaldian, balika lasterka lehuntzeko elkartasun elkarte bat antolatuko du lasterka bir muimendoa. Ibiltzen halko da, bi bideketa motetan, 6 kilometrikoa edo ameka kilometrikoa, lasterketan edo Bost bizitzeko pondua kantolatuak izanen dira, bideketan, para, parada okanen duzue lekuko garagardua jastatzea, pilota plazan prest beharko da izan arratsaldeko hiru horenekik, presioak parte hartzeko, amar eurotan 6 kilometro, 6 kilometro egiteko, ama hiru eurotan ameka kilometretan parte berrogoita hamar eurotan, joeletekin parte hartzeko, mm -hmm. sortzi jende goren eratekin. Deneri idekia da, jatenal eta edatzen horreko da leku berian, pilota plazan, gara gardo lekuko egilerekin. Euria izan baritz, zaterbia segurtatua izanen da, kiroldegi gelan. Seetasun gehiago okaiteko, zenbaki bat, horreli, utxe sei, lau zazpi, behatzi sortzi, zazpi sortzi, behatzi bi. Deianik izenak ere maiten aldituzue, Facebooken lasterkabif kundutan. Orduan ez ahantz itzordu hau, lasterkabif lehuntzen ekainaren oita bian, iriako pilota plazan, arratsaldeko hiru horrenetik. Para gure berriak zen genituen lehuntzen pasazazi hastean bat, eta eduden berritu duarte. Ba, eta neurria txikiz gara gardua, eta merdela, jamernak etxe barren, mil esker, eta bai. bestaldi bat hartio, bai. Mil esker zuri, adio.